Pirmoji kronikų knyga, 27 skyrius. Šie yra Izraelio šeimų vyresnieji, kariuomenės būrių vadai ir karaliaus valdininkai. Tie būriai keisdavosi kas mėnesį. Kiekviename būryje buvo 24 tūkstančiai vyrų. Pirmojo mėnesio būrio vyresnysis Jašobamas Zabdėlio sūnus. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Jis buvo iš Pereco vaikų, vyriausias iš visų vadų pirmąjį mėnesį. Antrojo mėnesio būrio vyresnysis Ahoachas Dodajas. Jo būryje buvo ir vadas Miklotas. Iš viso būryje buvo 24 tūkstančiai trečiojo mėnesio kariuomenės vyresnysis, vyriausiojo kunigo Jehojados sūnus Benaja. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Jis buvo vyriausias tarp 30 karžygių. Jo būryje buvo jo sūnus Amizabadas. Ketvirtojo mėnesio Juabo brolis Asaelis, o po jo Zebadija, jo sūnus. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Penktojo mėnesio Izrachas Šamhutas. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Šeštojo mėnesio Ikešo sūnus yra tekojietis. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Septintojo mėnesio Efraimas Helecas iš Pelojos. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Aštuntojo mėnesio hušietis Sibechajas iš Zerachų. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Devintojo mėnesio anotietis Abezeras iš Benjamino. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Dešimtojo mėnesio netofietis Mahrajas iš Zerachų. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. 11 mėnesio Benaja iš Piratono Efraimas. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. 12 mėnesio netofietis Heldajas iš Otnielio. Jo būryje buvo 24 tūkstančiai. Izraelio giminių vyresnieji. Rubenams vadovavo Zichrio sūnus Elezeras, Simeonams Maakos sūnus Šafatijas, Levitams Kemuelio sūnus Hašabija, Arono palikuonims Cadokas, Judui Eliuhuvas, vienas iš Dovido brolių, Isacharui Mykolo sūnus Omris, Zabulonui Abdijo sūnus Išmajas, Naftaliui Azrielio sūnus Jerimotas, Efraimams Azazijo sūnus Ozėjas, pusė Manaso giminės Pedajo sūnus Joelis, pusė Manaso giminės Gilijade Zacharijos sūnus Idojas, Benjaminui Abnero sūnus Jaasielis, Danui Jerohamo sūnus Azarelis. Šitie buvo Izraelio giminių kunigaikščiai. Dovidas neskaičiavo tų, kurie buvo 20 metų ir jaunesni, nes viešpats buvo pažadėjęs padauginti Izraelį kaip žvaigždės danguje. Cerujo sunus Juabas buvo pradėjęs skaičiuoti Izraelitus, bet nebaigė, nes Izraelis už tai buvo nubaustas, Šis skaičiavimas nepateko į karaliaus Dovido metraščius. Karaliaus turtus saugojo Adėlio sūnus Azmavetas. Tuosgi turtus, kurie buvo miestuose, kaimuose ir bokštuose, Uzijo sūnus Jehonatanas. Lauko darbus prižiūrėjo Kelubo sūnus Ezris. Vynogynus Šimis iš Ramos. Vyno atsargas šefamietis Zabdis. Alyvmedžius ir figmedžius augusius Šefeloje Gederietis Baal Hananas. Aliejus sandėlius Joašas. Galvijus, kurie ganėsi Šarone, Šaronietis Šitrajas. Galvijus slėniuose Adlajo sūnus Šafatas kupranugarius Izmaelitas Obilas, Asilus, Meronietis Jahdijas. Avis ir Oškas, Hagaras Jezizas. Šitie buvo karaliaus Dovido nuosavybės vyriausiai prižiūrėtojai. Dovido dėdė Jehonatanas, išmintingas ir raštingas vyras, buvo patarėjas, o Hachmonio sūnus Jehielis mokė karaliaus sūnus. Ahitofelis buvo karaliaus patarėjas, o Archas Hušajas buvo karaliaus draugas. Po Ahitofelio buvo Benajo sūnus Jehojada ir Abjataras, o vyriausiasis karaliaus kariuomenės vadas buvo Juabas.